Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Արցախի անկախության տոնի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո եւ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ սեպտեմբերի 1-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի եւ Արցախի անկախության համար իրենց կյանքը նվիրաբերած սուրբ նահատակների հնչեց համաշխարային դասական երաժշտության գլուխգործոցներից մեկը Ջուզեպե Վերդիի Ռեքվիեմը։ Thank you. Միջոցառմանը ներկա էին հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, պետական բարձրաստիճան այրեր հյուրեր Սփյուռքից ու արտերկրից եւ իհարկե մայրաքաղաքի երաժշտասեր հանրությունը։ Նախագիծն իրականացվել է Հայկ Մաղաքելյան բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Ա Նախագծի հեղինակ Սարինե Ավթանդիլյանը մանրամասնեց նախագծի եւ մասնակիցների մասին։ Այսօր Արցախի երկնքի ներքո մենք ականատես կդառնանք երաշտական կոթողային մի ստեղծագործության։ Այս անգամ իտալական երաժշտության դասական համաշխարհային օպերային արվեստի վարպետ Ջուզեppe Վերդի Ռեկվիեմի կատարմանը։ Ստեղծելով դրամատիկ կերպարների համայնապատկեր Վերդին ներկայացրել է իր մեծ հայրենագիտների հերոսական ոգին եւ անմահացրել նրանց հիշատակը։ Այժմ Ստեփանակերտի Վրացնդի հրապարակում Ռեկվիեմը դարձյալ կհնչի որպես ձոն ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի եւ Արցախի անկախության համար իրենց կյանքն վիրաբերած սուրբ նահատակներին։ Այն կհնչի որպես օրդներ քաջության, որպես հավաստում մարդկային ոգու արիության։ Համերգի մասնակիցներն են Հայաստանի ազգային ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան, Հայաստանի ազգային ակադեմիական կապելլան, գլխավոր դիրիժոր Հովանես Չիկիջյան, Արցախի պետական երկու երգչախմբերը, Մրակաց եւ Վարարակն, Նինա Գրիգարյան եւ Մարինե Մեսրոպյան ղեկավարությամբ մենակատարներ երեք երկրներից՝ Ռուսաստանից, Սերբիայից եւ Իտալիայից եւ դիրիժորն է ռուս հայտնի դիրիժոր Անատոլի Լևին, որը այստեղ է Լյուբով Կազարնովսկայի հրավերով եւ ավելացնեմ, որ Կազարնովսկայան այս նախագծի Գևորգյան ղեկավարն է եւ համերգի գաղափարը իրենն է։ Ինչպես հիշում եք, նախանցյալ դարի մենք բոլորս ականատես դարձանք օպերայի ներկայացման Արծվաբերտ Անդրեյ Բաբայևի, իսկ անցյալ տարի Ավետ Տերտերյանի կրակյողակը։ Այս նախագիծը շարունակությունն է այդ բարի ավանդույթի, սակայն այս անգամ համերգային ծրագիր եւ ոչ թե Շուշի, այլ Ստեփանակերտի ASCII-ի հրավ հրապարակում, որը վերածննդի անվանումն է կրում։ Այն ոգին, որը Վերդի ստեղծագործության մեջ է, կենսահաստատ սկզբունքը, կարծում եմ, որ այսօր շատ արդիական է Արցախի համար։ Այդ ռեգվիեմը սկերք է եւ որոշ դիմակցներ։ Վերդի ռեգվիեմին չէ վերաբերվում դա։ Սա Վերդի ռեգվիեմը ի տարբերություն եւ Մոցարտի եւ այլ կոմպոզիտորների գրած ռեգվիեմից իր մեջ ունի մեծ կենսուրախ կյանքի գոչում, ինչպես որ ես ասեցի, այս դրամատրությունը հերոսական իր լավ եւ մեծ այնագիցներին էր նվիրված եւ այս ոքին գիրիշխում է այս ռեգիոնի միջի։ Մացոնի։ Այս ոքին հերոսական գիրիշխում է այստեղ եւ նույնիսկ ավարտը ռեգիոնի անվերջ չէ ինչպես ռոմիս ռեգիոնն է։ Ուզում ասեմ այն հերոսական անկյանքի գոչող ճիղը կա այս ծեցագործանում։ Ամենամեծ դժվարությունը որ ստիփած էի հաղթարել մարմարվել եղանակին, երբ է արևը մայր մտնում եւ արևը վառում, որտեղ գործիքները շատ նուրբ են, լարային գործիքները եւ շատ ուշադիր են, երբ որ արևը, ապա իրենց ամիջապես պիտի հավաքենք եւ փորձել չեն չեն կարող շարունակել։ Ինչպես արդեն նշվեց, համերգը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ու Արցախի անկախության ճանապարհին իրենց կյանքը զոհաբերած մարտիկներին։ Օրն ու վայրն էլ պատահական չէր ընտրված։ Անկախության տոնի նախորյակ Հարգանքի турք Արցախի անկախությունն իրենց կյանքի գնով նվաճած մեր հերոսներին։ Ասել է թե հավատարիմ նժդեհի падգամին նախ հերոսների եւ նահատակների գերեզմանատուն, ապա ազատ ու երջանիկ հայրենիք։ Իր ընտիր մեռելների աշտամունքը ճանաչող ժողովուրդը ապերախտ ու բարբարոս անարժան է անկախ հայրենիքի, որը միշտ էլ նահատակների սրբազան աճյունից կբարձրանա տասնամյակների հերվից մեզ ուղղորդում է Խոստուփի արծիվը։ Եվ ապա վերածննդի հրապարակ, որտեղ 88-ին իրական ու շոշափելի մարմին առավ մեր ժողովրդի դարավոր երազանքը, անկախության տեսլականը։ Հակիրճ անդրադարձ կատարելով իտալացի հանճարեղ կոմպոզիտորի ստեղծագործությանը նշենք, որ նա համարվում է 19-րդ դարի առավել ազդեցիկ օպերային երգահաներից մեկը։ Գրել է 28 օպերա, որոնցից շատերը այդ թվում Նաբուկո, Ռիգոլետտո, Տրուբադուր, Տրավիատա, Աիդա, Օթելլո եւ այլն մաս են կազմում ժամանակակից խոշորագույն օպերային թատրոնների մշտական խաղացանկերի։ Բացի օպերաներից Վերդին ստեղծել է նաև կանտատներ, այդ թվում ազգերի հիմնը, հոգևոր երգեր, վոկալ անսամբլներ, լարային կվարտետ, ռոմանսներ, երգեր եւ այլն։ Մեծն կոմիտասին հետաքրքրել է Վերդիի ստեղծագործությունը, եւ նա մի ամբողջ ուսումնասիրություն է նվիրել երաժշտահանին։ Ահա կոմիտասի գնահատականը. Վերդին ոչ միայն երաժշտական հանճար էր, այլև տոկուն բնավորություն ու ինքնակնդատ նա ոչ միայն անցյալի երաժիշտ էր, այլև ապագայի։ Ասվացի լավագույն ապացույցն է կոմպոզիտորի կոթողային ստեղծագործության ռեկվիեմի ընտրությունը նրա ծննդից 200 տարի անց արտահայտելու համար հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակի հանդեպ համամարտկային ցավն ու վիշտը երաժշտության լեզվով։ Այն ոչ միայն հոգեհանգստի պատարակ է, այլև բողոքի ընդվզում, ցասում մարդկային անարթարության ու անտարբերության դեմ։ 1874-ին գրված իր «Ռեքվիեմը» Վերդին նվիրել է իտալացի հայրենասեր գրող իր պաշտելի Ալեսանդրո Մանզոնիի հիշատակին։ «Ռեքվիեմը» հոգեհանգստյան պատարակ է։ Այն իր անունը ստացել է պատարակի առաջին մասից, որը սկսվում է «Requiem aeternam dona eis Domine» բառերով։ Տեր, տուր նրանց հավերժական հանգիստ։ Առաջին ռեկվիեմները գալիս են միջինդարերից։ Մեզ են հասել ավելի քան 2000 ռեկվիեմներ։ Ռեկվիեմում խոսքը եւ երաժշտությունը շատ սերտ կապի մեջ են։ Ավելին, տեքստը երաժշտական մյուս արտահայտչամիջոցների հետ միևնույն հարթակի վրա է կանգնած։ Բեմական տարժի բացակայությունը Ջոզեպե Վերդին ասես փորձում է համակշռել ձայնային կերպարների ընդգծված հստակությամբ երաժշտագետների կարծիքով նրա ռեկվիեմի առանձին հատվածներ հուզիչ ասերքերով ու տպավորիչ արիոզաններով օպերային տեսարաններ են հիշեցնում։ Ընտրությունը թող ոչ մեկին չզարմացնի եւ չմտահոգի, ասում է նախագծի գեղարվեստական ղեկավար օպերային հայտնի երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայան։ Մեծ Հայաստանի անպարտելի ոգին, մշակույթի անպարտելի ոգին, ազգի հարությունն ու զարգացումը այս ամենն է ռեկվիեմը։ Սա Վերդիի երաժշտության սկոքայլ արշավը չէ հայկական հողում, սա մարդկային ոգու բարձունք է, այն հզոր ու անպարտ ոգու մասին է։ Այստեղ ռեքվիեմը հնչելու է հանուն խաղաղության, բարության ու երջանկության։ Ստեղծագործության ընտրությունն այսպես է մեկնաբանում աշխարհահռչակ երգչուհին. Реквием, потому что это самое гениальное духовное произведение, которое, я считаю, написано, да? Реквием. Քանի որ իմ կարծիքով ռեկվիեմը ամենահանջարեղ հոգևոր ստեղծագործությունն է, որ երբևէ գրվել է, Մոցարտի ռեկվիեմը եւ Վերդիի ռեկվիեմը։ Դա իմ ընտրությունն է։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին եւ այս հրաշալի հողի անկախության տոնին։ Ռեկվիեմը սքո ստեղծագործություն չէ, այն փառաբանում է բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ չեն, ովքեր զոհվել են հանուն լույսի, հանուն Աստծո լույսի։ Այս հողը, առավել քան որևէ ուրիշը, արժանի է, որ իր գլխավերևում շողա խաղաղ երկինքը եւ արևը, որպեսզի երեխաները հասակ առնեն դրական էներգիայով շրջապատված առանց պատերազմի ու ագրեսիայի, ուրախության ու երջանկության մեջ։ Ոստի ռեքվիեմը փառաբանություն է Աստծո, մարդկանց եւ երկրի։ Մեր հարցին ինչպես է հաջողվել իրականացնել այս նախագիծը Կազարնովսկայան ասաց. Трудно, это большая работа, очень большая работа. Դժվար, դա մեծ աշխատանք է։ Իմ միջազգային ակադեմիան Սլովենիայում էր։ Ես պարապել էի իմ ներքիշների հետ եւ մենք համերգային կատարումով եւ փոքրիկ երգչախմբով ներկայացրել ենք այս ռեկվիեմը միջազգային հանրությանը՝ իտալական, սլավոնական եւ այլն։ Բոլոր զբոսաշրջիկները հիացած էին։ Հսկայական աշխատանք էր։ Հայաստանի ազգային ֆիլարմոնիկ նվագախմբի 3 երգչախմբերի, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի, Արցախի վարարական եւ մռակած երգչախմբերի համատեղ ելույթը ղեկավարում էր Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Անատոլի Լևինը։ Հանրահայ դիրիժորի խոստովանությամբ մասնակցությունը նախագծին մեծ ուրախություն է իր համար։ Պետք է ասեմ, որ ես մշակութային շոկի եմ ենթարկվել հենց առաջին փորձի ժամանակ Հովանես Չեքիջյանի երգչախմբի արհեստավարժության մակարդակից։ Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը պարզապես գերագույն մակարդակ ցույց տվեց։ Նման մակարդակի այսօր աշխարհում քիչ կհանդիպես։ կա Նա համոզված է, որ մայստրոյի աշխատանքն անկերազանցելի է։ Ուրախ է, որ Արցախում աշխատելու է դարաշրջանի երաժշտական արվեստի մեծագույն ֆենոմեն եւ քայլող դասականի համբավ ունեցող Հովանես Չեքիջյանի հետ։ Լրագրողների հետ զրույցում դիրիժորը հավելեց. «Ռեկվիեմի տեքստում կարևորագույն խոսքերը հետևյալն են. Տեր Աստված, դուր նրանց հավիտենական հանգիստ, բայց ամենակարևորը տուր նրանց հավիտենական լույս։ Հենց այդ հավիտենական լույսի մասին մենք կփորձենք երգել։ Thank you. Մայստրո Հովանես Չեքիջյանի եւ Լյուբով Կազարնովսկայի համագործակցությունը բավականին հարուստ անցյալ ունի, պատմում է մայստրոն։ Մենք ուրախ ենք, որ Կազանովսկայան հայտնի երկրին պատճառ դարա, որովհետև մեր խումբը այստեղ գա, որտեղ մենք բավականին համագործակցություն ունեցել ենք Կազանովսկայից։ Մենք ուրեմն համագործակցել ենք եւ Փարիզում, եւ Լոնդոնում, եւ Մարսելում, եւ Լենինգրադում, եւ Մոսկվայում։ Այսօր իրար հարգող մարդիկ են շատ եւ նա իր ավգարությամբ շատ մեծ հավանություն է տալի մեր խմբին, այսինքն իր ճանաչած խմբերից բոլորից լավն է համանում մեզ, դրա համար ինքը պատճառ դարա, որովհետև մենք մնանք այստեղ։ Մեր գործունեությունը շատ ծավալուն է, շատ մեծ է, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես, վերջապես հաջողվեց Արցախ աշխարհ գալ։ Որտեղ մի քանի առաջարկություններ եղել էին, բայց սկզբնական շրջանը շատ լավ եկավ, հետո չհաջողվեց ինչ որ ֆինանսները պատրաստել։ Սա ձեր առաջին այցն է։ Այո, առաջին անգամ։ Ես երբեք այս հողում չէի եղել, այս հրաշք հողում եւ շատ ուրախ եմ, որ վերջապես ամբողջ աշխարհը մանրակաց մարդ եմ, բայց Արցախ չի եկել։ <laughs> եւ արդարացրեց Արցախը ձեր սպասելիքները։ Բա իհարկե, բայց դե հիմա դեսենք առաջ համակը ոնց պետք է լինի, ես հույսով եմ, որ դալիճ պիտի սարքեք, ես հարկում եք արդեն, չէ՞։ Ձեր մշակույթի նախարարից խոսեցինք, դալիճի բացումը առաջ ասած մենք պետք է անենք։ Ռեկվիեմի մասին խոսելու լինենք Վերդիի։ Ինչու՞ն է կոմպոզիտորի տաղանդի առանձնահատկությունը այս գործում։ Դուք ինչպես եք գնահատում։ Վերդի ռեկվիեմը համաշխարհային գործ է, ամեն տեղ փնտրված, ճանաչված եւ ցանկալի կատարման համար, որովհետև չնայած անունը Ռեխվիեմ է, բայց դա մեջ ոչ մի լացակումած բան չկա։ Վերդի կողոջոցներից է։ Մեր այստեղ կալը Վերդի Ռեխվիեմ կատարել է նաև քաղաքական ակցիա է, որտեղ նա հիմնականում նվիրված է գենոսիդի հավաքականին։ Եվ դա մեծ նշանակություն է, քանի որ դիրիժորը հրավիրված է, սոլիստները հրավիրված են, սա դիտում է որպես միջազգային համագործակցություն Եվ Կազանովսկայան, որ այս գործի նախահարցակն է եղել, նա էլ ամբողջ այս խմբերի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Արդեն ավանդույթը դարձել Արցախի անկախության օրվան նվիրված երաժշտական նախագծերը վարողի դերում տեսնել Հայաստանի հանրային ռադիոյի գործադիր տնորեն Արմեն Ամիրյանին։ Այս անգամ էլ բացառություն չեղավ։ Ստեղծելով դրամատիկ կերպարների համայնապատկեր, Վերդին ներկայացրել է իր մեծ հայրենակիցների հերոսական ոգին եւ անմահացրել նրանց հիշատակը։ Այսօր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ռեդվիեմը կհնչի հայոց ցեղասպանության զոհերի եւ Արցախի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած սուրբ նահատակների հիշատակի համար։ Այն կհնչի որպես օրներ քաջության, որպես զոն մարդկային հոգու արիության։ Դեռ ռենտգենայի տարբերություն այլ բազմաթիվ ռենտգենների իրենք չի դնում սխո պատանակ, այլ իր մեջ գրում է կյանքի կիրառարների, ապրելու, արարելու, ստեղծագործելու եւ հայրենասիրության մեծ պաշար։ Այն ստեղծագործությունը իմաստավորում է մարդու ձգտումը դեպի հույսը, հոգու դուսավորությունը, բայց առածումը մարդու։ Այն աղոթք է հանուն ազատության, հանուն խաղաղության, հանուն դուսավոր եւ խաղաղ կյանքի։ Համոզված ենք, որ այս երեկոն կամրապնդի Արցախի արվեստասեր ժողովրդի անկոտրում հոգին եւ ստեղծագործական հզոր մի նոր լիցք ազդակ կհանդիսանա Արցախի երաժշտական արվեստի հետագա զարգացման համար։ Thank you. Վերադառնալով Վերդիի ռեկվիեմին նա նշեց, որ այն բաղկացած է 7 մասից, որոնք իրենց հերթին բաղկացած են առանձին բաժիններից. հավերժական հանգիստ, ցասման օրը, զոհաբերություն, սուրբ սուրբ Գառնաստծո եղիցի լույս եւ Փրկիա զմեզի չարը։ Այս 7 մասերից է կազմված ռեկվիեմը։ Առաջարկում ենք լսել եւս մի հատված։ Thank you. Ողջունել ենք, որ այս բացառիկ նախագիծը կյանքի է կոչվել 5 երկրների՝ Արցախ, Հայաստան, Ռուսաստան, Սերբիա, Իտալիա, տարբեր երաժիշտների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Երեք երգչախմբերի հետ հանդես եկան մենակատարներ Յանա Սաֆոնովան, սոպրանո Ռուսաստան, Վիշնյա Ռադոսավը, մեծո սոպրանո Սերբիա, Ալեքսանդր Չեռնովը, տենոր Ռուսաստան, Նիկոլա Ուլիվերին, բաս Իտալիա որոնք հանդիսատեսին հիացմունք պարգևեցին կատարողական վարպետությամբ։ Մեկուկեր ժամանոց ռեկվիեմի կատարումն ուղեկցվում էր տեսաշարով, որը լատիներեն տեքստի յուրովի թարգմանությունը կարելի է համարել։ Տեսաշարում ներկայացված էին հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը, հայոց եղերնի ու գերմանական ֆաշիզմի մասին վավերագիր լուսանկարներ ու արվեստի գործեր, աստվածաշնչյան թեմաներով արված հանրահայտ աշխատանքներ, հայկական մանրանկարչության գլուխգործոցներ, պատերազմները որպես համաշխարային ու համամարտկային աղետներ, հանուն մարդկության փրկության աստվածօրթու խաչելությունը Արցախյան ազատամարտից փաստագրական կադրեր եւ բազմաթիվ այլ թեմաներ, որոնք անչափ համահունչ էին երաժշտության ոգուն ու ռիթմին տեսաշարի ռեժիսորն էր Հրանտ Մովսիսյանը։ Համերգի ավարտին Կազարնովսկայան իր երախտագիտությունը հայտնեց նախագծի իրականացման բոլոր մասնակիցներին, իրենց թիմին, որովհետև միայն համախոհների համատեղ աշխատանքով կարելի է հասնել նման արդյունքի։ Նա նշեց, որ վիթխարի ավանդույթը, վիթխարի մշակույթը երբեք չի կարող արմատախիլ արվել, մորթվել կամ խեղդվել։ Արցախում ողբերգական ռեքվիեմ չի հնչել, այլ սիրո, հանուն խաղաղության, բարության, կյանքի, ընդդեմ բռնության ազգերին միավորող մեծ ուժը փառաբանող ստեղծագործություն։ Ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատված ռեքվիեմի վերջին, Փրկիա զմեսիչարե մասից։ խնդիր։ Կարծում ենք մեր ստեղծագործական խմբին հաջողվեց թեկուս փոքր ինչ չափով ձեզ հաղորդակից դարձնել Ջուզեպե Վերդիի ռեկվիեմի այդ հզոր ու գեղեցիկ երաժշտական կտավի ոգեղենությանը։ Վերջում հավելենք, որ միլիոնավոր անմեղ զոհերի համար իր աղոթքը երկինք հղած, նրանց համար տիրոջից հավիտենական հանգիստ ու չարից փրկություն աղերսող կոմպոզիտորի կտակի համաձայն նրան թաղել են առանց երաժշտության։ Մի քանի մտերիմների ուղեկցությամբ աչյունն ամփոփվել է Միլանի գերեզմանատանը։ Սակայն մեկ ամիս անց նրա դին վերաթաղվել է երաժիշտների ծերանոցի Բաքում իտալացի հանրահայ դիրիժոր Արթուրո Տոսկանինիի ղեկավարած 900 հոկանոց երգչախմբի ուղեկցությամբ, որը կատարում էր Նաբուկկո օպերայի մեղեդիներից։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց խմբագիր Մելանե Միլոնյանը, մոնտաժը Դարիկ Ողոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։